מזמור נ"ב למנצח משכיל לדוד, בבוא דואג האדומי ויגד לשאול ויאמר לו, בא דוד אל בית אחימלך. מה תתהלל ברעה הגיבור, חסד אל כל היום. הבוא תחשוב לשונך, כתער מלוטש עושה רמייה. אהבת רע מטוב, שקר מדבר צדק סלע. אהבת כל דברי בלע, לשון מרמה. גם אל יתוצך לנצח, יחתך וייסחך מאוהל, ושרשך מארץ חיים סלע. ויראו צדיקים ויראו, ועליו יסחקו. הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, ויפתח ברוב עושרו, יעוז בהבתו. ואני כזית רענן בבית אלוהים, בטחתי וחסד אלוהים עולם ועד. עודך לעולם כי עשית, ואקווה שמך כי טוב נגד חסידיך.